This message is brought to you by Church Team Ministries International from Mauritius. We preach Jesus Christ and Him crucified. Thank you for tuning into this broadcast today. If you wish to contact us, go to our website www.ctmiworld.com. May the Lord truly bless you. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. Good morning everyone. Nice to be together this morning. C'est bon d'être ensemble ce matin. Bonjour à tous. And uh, we are going to open our Bibles this morning in 1 Corinthians chapter 12. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 12. Je vais lire quelques versets avec vous Spirit, au sujet des dons du Saint-Esprit. but Mon seul but ce matin est de encourage c'est de vous encourager to see your part de voir votre part building dans la construction de l'Église. C'est très important pour nous tous de ressentir que le Seigneur se sert de nous comme son serviteur, de la manière qu'il veut. Mais ce n'est pas, ce n'est pas sain It's not healthy in the spirit. Dans l'esprit. When a Christian does not have his part in the building of the church. Quand les chrétiens n'ont pas une part à jouer dans la construction de l'église. But they are there. Mais ils sont là. Always to listen. Ça, pour toujours écouter. Always to come to church. Seulement pour venir à l'église. And uh, That's why I believe that the Lord wants to encourage us. C'est pour cela que je crois que le Seigneur veut nous encourager. That each one que chacun d'entre nous takes his place. prenne sa place. Which is so important. C'est tellement important. To grow. Pour grandir. To feel that we are one in this wonderful construction. Qu'on est un dans cette merveilleuse construction. Because the Lord parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit inactif. Il veut que nous Il veut qu'on ressente qu'il se serve de nous comme un instrument, que nous sommes utilisés comme un instrument. et, je répète, ce n'est pas vraiment un bon signe une, bonne situation pour les chrétiens. ce n'est pas sain. quand ils ne ressentent pas qu'ils font partie de la construction de l'Église. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes des, des co-ouvriers avec Christ. L'Église appartient à Christ. But he wants us to be involved. Mais il veut qu'on soit impliqué. And as we read in 1 Corinthians chapter 12 from verse 4, 1 Corinthiens 12 verset 4 There are diversities of gifts but the same spirit. Il y a diversité de dons mais le même esprit. There are differences of ministries but the same Lord. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. There are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Mais le même Dieu, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Now, when we look at verse 4, 5, and 6, Quand on regarde le verset 5 et we see that God voyons que Dieu has given the Holy Spirit a donné le, le Saint-Esprit the authority l'autorité to choose anyone pour choisir n'importe qui through whom he would speak, à travers qui il parlerait, through whom he would do something. à travers qui il ferait quelque chose. And we also see that God gave the authority to Christ, Et nous voyons aussi que Dieu a donné l'autorité à Christ, who was the one who gave the ministries to the church. Qui est celui qui a donné les ministères à l'église. The Holy Spirit le Saint-Esprit brings the gift. Emmène les dons. But Christ mais Christ gives the ministries. Donne les ministères. In Ephesians chapter 4 verse 11 it says Dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 that Jesus gave gifts to the church. Que Jésus a fait des dons à l'église. That's why we read in verse 5 C'est pour ça que nous voyons le verset 5. There are differences of ministries but the same Lord. Il y, a, il, y a la, il y a, plusieurs ministères, mais la même, le, le même Seigneur. So it's Jesus C'est Jésus. Who is the one who gave these ministries, apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers to the church. Qui a donné ces ministères, apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs et enseignants à l'Église. And now we see the ministry of the Spirit. Et maintenant nous voyons le ministère de l'Esprit. Who brings all the people of God qui parle, qui emmène tout le peuple de Dieu. To come together with these ministries, de venir ensemble avec ces ministères, apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers, les cinq ministères qu'on a mentionnés, to come together and de, work together. de venir ensemble et travailler ensemble. It's a very bad um, situation when Christians just lean on these ministries ce n'est pas une bonne chose quand les chrétiens se reposent uniquement sur ces ministères pour la construction du corps de Christ. Et mon désir is c'est que chacun d'entre vous surrounding these ministries qui entoure ces ministères, working with these ministries, qui travaille avec ces ministères, en unité avec ces ministères, all of us will be able nous tous nous, nous puissions to have a part avoir une part when the, when the Holy Spirit quand le Saint-Esprit will use each one here va utiliser chacun d'entre nous by giving them one of the gifts en leur donnant un des dons to be able to build with these ministries together the Church of Jesus Afin de construire avec ses ministères ensemble l'Église de Jésus-Christ. So we see the ministry of Jesus. Nous voyons le ministère de Jésus. Who give this ministry to the church? Qui donne ses ministères à l'Église. The ministry of the Holy Spirit. Mais maintenant nous voyons aussi le ministère du Saint Esprit. Que nous allons lire maintenant. Dans un instant. Giving this gift to anyone here. Qui donne ces dons à n'importe qui parmi nous. And last of all. Et en dernier, there's God the Father, il y a Dieu le Père, who is the operator of everything. qui opère toutes choses. He is the one who is in total authority. C'est lui qui est en autorité totale. He is the Father. Il est le Père. And he gave the authority to Christ. Et il a donné l'autorité à Christ. And he gave the authority to the Spirit. Et il a donné l'autorité à l'Esprit. That together, afin qu'ensemble, when they gave these ministries, là où ils donnent ces ministères, these ministries and the body of Christ, ces ministères avec le corps de Christ, together, ensemble, will build this wonderful temple, vont construire ce temple merveilleux, the body of Christ. le corps de Christ. That's how it works. C'est comme ça que ça marche. So the Father, donc le Père, is in control. est en contrôle. The Father is in control. He operates everything. Le Père est en contrôle, il opère toutes choses. So now verse 6 we see, verse 7. Le verset 7 nous voyons. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Is given to each. Est donnée à chacun. For the profit of all. Pour l'utilité commune, pour le bénéfice de tous. So that all will profit. Afin que tous puissent profiter. It's for the benefit of the church. C'est pour le profit de l'église. There's nothing that God gives to someone for himself. Il n'y a rien que Dieu donne à quelqu'un pour lui seul. That's why there's no need to be proud when God uses us. C'est pour ça qu'il n'y a aucune raison d'être fier quand Dieu se sert de nous. Because when God uses us, quand Dieu se sert de nous, it's not for us. Ce n'est pas pour nous. C'est pour la construction de l'Église. Afin que tous puissent profiter. Everyone Afin que tous puissent profiter quand le Saint-Esprit utilise quelqu'un pour apporter un ministère envers le corps. Donc d'un côté nous avons le ministère, les cinq ministères. Who themselves are elders of the church. Qui sont eux-mêmes des anciens de l'église. You will see that in 1 John chapter 2 and 3. Vous verrez ça dans 1 Jean chapitre 2 et 3. And 1 Peter verse, chapter 5 verse 2. Et dans 1 Pierre 5 2. Both the apostle John and the apostle Peter. Donc euh, Pierre tout comme Jean, l'apôtre Pierre tout comme l'apôtre Jean. Being apostles étant des apôtres, ils déclarent qu'ils sont eux-mêmes des anciens. Donc nous voyons ces dons des saints ministères, qui sont les anciens de l'Église, et les autres anciens de l'Église, qui sont ceux qui prennent soin du peuple de Dieu, qui sont à même d'encourager, de prendre soin, euh, du peuple de Dieu. these are the ministries from the Lord. Ça, ce sont les ministères que le Seigneur donne. And now the, Holy Spirit wants to use you Maintenant, le Saint-Esprit veut se servir de vous and me. et de moi. I said you J'ai dit vous and me, et moi, not me pas moi seulement, alone. vous aussi, of you. chacun ici. But you need to desire it. Mais il vous faut le désirer. Vous devez avoir une soif d'être utilisé par le Saint-Esprit. Il vous faut arrêter de dormir et de vous reposer chez les autres pour construire le royaume de Dieu, afin que nous tous ensemble, nous aurons une place pour construire ce merveilleux corps de Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens Cherchez pour les dons de l'esprit. Désirez les dons de l'esprit. Venez, trouvez-vous l'endroit où vous êtes, vous avez soif d'être utilisé de Dieu. And I, understand and I think that you can understand too. Je comprends et je pense que vous pouvez aussi comprendre. That if you're not seeking anything, si why would the Holy Spirit use you? Si vous ne cherchez, recherchez rien, pourquoi est-ce que saint esprit se servirait de vous? Instead of those who are seeking. Alors qu'il y a d'autres qui aspirent au don de l'esprit. Jesus himself said, those Jésus who seek will find. Que ceux qui cherchent vont trouver. So there needs to be a desire in us Il doit y avoir un désir en nous to be used of God. que Dieu nous utilise, That the Holy Spirit will speak to us que le Saint-Esprit puisse nous parler, or direct us nous, nous conduire, or bring us to go and pray for somebody. nous emmener à prier pour quelqu'un. so that we do not lean on 1, 2, 5, 10, 15, 20 people in the church. afin qu'on ne se repose pas sur 5, 10, 15, 20 personnes dans l'Église. So the Bible says the manifestation of the Spirit La Bible parle de la manifestation de l'esprit. Is given to all. Et donné à tous. Each one. À chacun. So that it will profit everyone. Afin que ça profite à tous. So now, can you see the difference between the gift that Jesus gave to the church? Est-ce que vous voyez la différence entre le don que Jésus a fait à l'Église? These are ministry gifts. Ce sont des, des dons de ministère. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Les saints ministères. And if you look in 1 Corinthians chapter 12, Et si vous dans 1 Corinthiens 12, Paul asks the question, Paul pose la question. Are all of you apostles? Est-ce que vous êtes tous des apôtres? Are all of you prophets? Est-ce que vous êtes tous des prophètes? Are all of you evangelists or Est-ce que vous êtes teachers? tous des évangélistes ou des enseignants? The answer is no. La réponse est non. But for the gift of the Spirit, Mais pour les dons de l'esprit, each one, chacun, if he opens up himself si- s'ouvre and seeks after it, et aspire à ses dons, the Holy Spirit Le Saint-Esprit utilisera chacun de nous. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? On ne parle pas des dons du ministère. On parle des dons du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, on va le lire tout à l'heure, que le Saint-Esprit utilisera quiconque qu'il désire the way he himself desire. La manière que lui désire. But I'm sure Mais je suis sûr that if we desire it, que si nous le désirons, we become a candidate nous deviendrons un candidat potentiel for the Holy Spirit to choose us. pour que le Saint-Esprit nous choisisse. But if you don't seek it, Mais si tu n'aspires pas, how can you become a candidate? comment est-ce que tu deviendras un candidat For the Holy Spirit to say, okay, I'll choose this one now. I'll put a word in his heart pour que le Saint-Esprit choisisse celui-là et dise, je vais mettre une parole dans son cœur. Ou je vais lui donner le don de guérison. On doit être, on doit vouloir. On doit désirer. avoir une soif. It's so easy to come to church. I'm, I'm not condemning you. Please understand that. I want to encourage you. C'est tellement facile de venir à l'église. Écoutez, je ne vais pas vous condamner, au contraire, je veux vous encourager. I just want to encourage je veux simplement vous encourager. To become a co-worker Devenir un co-ouvrier with Christ avec in Christ church. dans son église. You know, it's so easy. C'est trop you facile in the morning, de se lever le matin, Sunday morning, dimanche matin. It's church time. C'est le, moment pour aller à l'église. Et vous allez à l'église. Et vous savez que vous, allez être assis là pour deux heures et demie. Quand le moment arrive pour louer le Seigneur, vous allez vous mettre debout, vous allez louer le Seigneur. And Quand le moment de l'offrande arrive, vous allez marcher à l'autel et vous allez porter votre offrande. Et vous allez participer dans tout ce qui se passe. But is there a desire in your heart Mais y a-t-il un désir dans votre cœur to open yourself, de vous ouvrir, your heart, d'ouvrir votre cœur to say, Lord, pour dire Seigneur, I'm willing, je suis désireux, I'm a candidate. je suis un candidat. Holy Spirit, If you want to choose me, si tu veux me, uh, speak to me. Si tu veux me choisir, parle-moi. Tell me something. Dis-moi quelque chose. For the benefit of the church. Pour le bénéfice de l'église. I'm here. Je suis là. I'm willing. Je suis prêt. I'm hearing. J'entends. Here's my heart. Mon cœur est ouvert. That's another attitude. Ça c'est une autre attitude. That's another attitude. Ça c'est une autre attitude. It's not like coming here and Ce n'est comme venir ici et de profiter. J'entends la parole, je suis content. J'ai donné mon offrande, j'ai loué le Seigneur, je rentre à la maison, c'est merveilleux. Can you be an instrument of the Holy Spirit? Est-ce que vous pouvez être un instrument du Saint-Esprit? Là, ici. In your home. Dans ta maison. family. Dans ta famille in a home cell, dans une réunion de cellule, meeting, dans une réunion de prière, talking to somebody, alors que tu parles à quelqu'un, exhorting somebody, que tu exhortes quelqu'un, where the Holy Spirit can show you something, là où le Saint-Esprit peut te montrer quelque chose, anywhere, n'importe où, at work, à ton travail, with your family, avec ta famille. Is that a possibility? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oh. Ce n'est pas possible? C'est plus que ça. Dieu veut. Que vous et moi soyons un serviteur. Dans nos maisons. Et de parler. Et de faire. Et d'agir. According to these gifts. Selon ces dons. In our home. Dans nos maisons. Anywhere. N'importe où. Are we willing? Est-ce que nous sommes prêts? That's my challenge. Ça c'est mon challenge, c'est mon défi. That's my challenge. C'est mon défi. That's why I'm, I am sharing with these, these things to you this morning. C'est pour cela que je vous partage ces choses ce matin without desire, that every one of us Parce que je désire que chacun d'entre nous ici devienne un instrument. And you will be encouraged. Et, vous serez, et tu seras encouragé. And you will be exalted. Et tu seras édifié, exalté. just to be an instrument. Le fait d'être un instrument. Can you see why? est que tu peux voir pourquoi When God starts speaking to you, Quand Dieu commence à te parler, for the people or for someone, pour quelqu'un ou pour son peuple, It's encouraging. c'est encourageant. God's using us. Dieu se sert de nous. It's wonderful. C'est merveilleux. Okay, verse, verse 8. Verset 8. For to one is given the word of wisdom through the Spirit. The word of wisdom. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. What's the word of wisdom? C'est quoi une parole de sagesse? The word of wisdom. Une parole de sagesse. Again, it's something that you see in the spirit. Encore une fois, c'est quelque chose. Or you hear from the spirit. C'est quelque chose que vous voyez dans l'esprit ou, que vous entendez de l'esprit. Ça peut venir de plusieurs façons. Et la plupart du temps, il vous montrera le futur. Et c'est comme ça que vous pouvez conseiller les gens et les diriger. Quand le Saint-Esprit vous permet d'entendre de sa part ou de vous montrer ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un, ou dans l'église, ou pour un groupe de gens. Une parole de sagesse. C'est simple. It doesn't have to be something very complicated. Ça ne doit pas être quelque chose de très compliqué. Simple. Mais quelque chose de simple. It's like you hear from the Lord for somebody and you say, you know, I feel the Lord is saying to you that this, that, and the other. Simplement, je ressens que le Seigneur te dit ceci, cela. You don't need to hear a trumpet. Il n'y a pas besoin d'entendre une trompette. To be so, so spiritual about it. Il n'y a pas besoin de sembler, de, de, de sembler quelqu'un de tellement spirituel à ce sujet. Simple. Quelque chose de simple. You don't need to vibrate. You don't need to tremble. You don't need to do all of these things. Vous simple. Pas things. besoin de, de, trembler ni d'être secoué, de, de toutes sortes de choses. C'est très simple. simple très très simple. I just feel in my heart je, ressens, the Lord saying to you. je ressens dans mon cœur que le Seigneur te dit quelque chose qui va l'aider qui va peut-être confirmer quelque chose il, se peut qu'il doute ce qu'il a entendu de la part du Seigneur et ça vient d'une parole de confirmation de lui c'est une parole de sagesse And the next one is, I'm not going to go deep in these things, but just to show you how you can be used of God. Je vais parler profondément dans toutes ces choses, mais uniquement pour vous montrer comment le Seigneur peut vous utiliser. To another, the word of knowledge through the same Spirit. Un autre, une parole de, de connaissance, on pas ça. Oui, une parole de connaissance selon le même esprit. It's like revealing something. C'est comme révéler quelque chose to someone, to somebody, à quelqu'un, about things that happened to him. Peut-être concernant les choses qui lui sont arrivées. You know, when someone tells you the things that happened to you, quand quelqu'un vous dit des choses qui vous sont arrivées, and the guy and the person does not even know you, et cette personne ne vous connaît pas, and the Lord puts that on your heart to tell him, et le Seigneur met sur votre cœur de lui dire, and many times et très souvent, la parole de sagesse et la parole de connaissance travaillent ensemble. For what, happened to you and for what the Lord wants to do. Pour ce qui s'est passé avec vous et ce que le Seigneur veut faire. Parole de connaissance. Simple Encore une fois, simple. It can come through a question. Ça peut venir à travers une question. Has this happened to you before? Est-ce que cela vous est arrivé avant? Do you have that type of experience before? Est-ce que vous avez eu cette expérience dans le passé? Hmm. That encourages him to know that God wants to care for him. qui encourage quelqu'un que de savoir que le Seigneur est concerné par lui. Dieu n'a pas fini avec lui. Il se peut qu'il soit découragé à ce moment précis. Il might probably having a drawn away from the Lord. Il se peut qu'à ce moment, il passe par un moment difficile et s'est éloigné du Seigneur. And here, the Spirit of the Lord comes to him. Mais l'Esprit du Seigneur vient vers lui. And tells him. Et lui dit. This is what happened to you in the past. C'est ce qui s'est passé à toi dans le passé. And the Lord wants this, that, and that for you. Et le Seigneur veut ceci et cela pour toi. Do you agree that this brother or sister will be greatly encouraged? Vous êtes d'accord avec moi que ce frère et cette sœur sera très encouragé? que le Seigneur est toujours concerné par lui. l'aime. et ça va le profiter. Et ça va profiter à tout le monde qui est là. De voir Un frère, une sœur être encouragé par le Seigneur. Et de ressentir que cet esprit est là pour parler, pour révéler les choses. Amen. Une parole de connaissance, une parole de sagesse. Et la ensuite la Bible nous dit à un autre la foi par le même esprit. La foi. Ce n'est pas le genre de foi que vous avez tous les jours. Vous vivez par la foi, le Vous, attendez des choses de la part de Dieu. Mm-hmm. Vous avez une promesse de Dieu. Dieu vous a parlé au sujet de quelque chose. Vous attendez quelque chose. Vous êtes patient. Vous avez de la foi. Mais maintenant la Bible nous parle du don de la foi. Une foi extraordinaire qui vient à vous. Et encore une fois pour un but précis. Ce n'est pas une foi extraordinaire avec laquelle vous allez vivre tous les jours de votre vie. But it's faith that comes for mais c'est une foi qui vient dans un moment précis. Pour vous, vous puissiez faire quelque chose de spécial que Dieu veut que vous fassiez. Et sans cet élément de foi, sans cette quantité de foi, vous ne pourriez pas le faire. Mais là, à ce moment précis, l'Esprit de Dieu vous donne cette foi. Pour un but très précis. For you to go and lay your hands upon somebody that has got no hope at all. Pour que j'aille poser des mains à quelqu'un qui n'a aucune espérance. Anything. N'importe quoi. A miracle to happen. Qu'un miracle puisse se passer. Faith to do something that you will not normally do even if you have ordinary faith. Euh, une foi pour faire quelque chose que vous ne feriez pas, même si vous avez une foi ordinaire. C'est une foi pour quelque chose de précis, de spécial. Et ça vient à votre cœur. Hey, what, what's happening? Hey, qu'est-ce qui se passe? And something is pushing you. Il y a quelque chose qui vous pousse. Something is getting hold of your quelque spirit. chose qui, saisit votre esprit. And you go. Et vous allez. And you do that thing. Et vous faites cette chose. God works wonders. Et Dieu fait des merveilles. And everybody is encouraged. Et tout le monde est encouragé. Then there is the gift of healing. Le don de guérison. How would you know? Comment saurez-vous? Let's say you've got the gift of healing. How would you know? Comment saurez-vous que vous avez le don de guérison? Are you waiting for somebody to come and tell you? Est-ce que vous attendez que quelqu'un vienne vous le dire? Are you waiting for an angel to woke you up and say you've got the gift of the spirit? Est-ce que vous attendez est ce qu'un ange vous réveille et vous dise tu as le don de guérison? What are you waiting for? Qu'est-ce que tu attends? The only way for you to know about it is when you start going praying for people and see them being healed. Le seul moyen pour que tu le saches, c'est que quand tu as commencé à aller prier pour les gens et voir le Seigneur les guérir. Et pas seulement téléphoner un frère, une sœur ou un pasteur pour aller prier pour cette personne. You might discover Il se peut que tu découvres que le Saint-Esprit t'a choisi pour des moments précis to go and pray for people d'aller prier pour les gens who are sick. qui sont malades. But how would you know? Comment, saurez, comment pourriez-vous le savoir? Oh, you know, I'm a simple Christian. I'm je suis happy. un chrétien simple, je suis heureux. God has called many brothers and sisters. Dieu a rappelé beaucoup de frères et sœurs. It's easy to think that way, isn't it? C'est trop facile de penser comme ça. It's wonderful to be able to lean on somebody. C'est trop facile de pouvoir se reposer sur quelqu'un. And not to believe and to seek and to have a thirst that God may give you that gift. Et ne pas croire et ne pas avoir une soif que Dieu va vous donner ce don. How are you going to know? How, comment, comment vas-tu savoir? The gift of working of miracles, the same thing. La même chose pour le don d'opérer des miracles. Hmm? How can you know? Comment vous saurez? Ah, it's brother so and so. Ah, ça c'est le don de frère un tel. Maybe. Peut-être. That's going to be the truth. Il se peut que ce soit la vérité. But what about you? Mais que se passe-t-il avec toi? What about God using us, all of us? Et que dire de Dieu se servait de chacun de nous? The child is sick. Un enfant est malade. Your husband or your wife is sick. Votre mari, votre femme est malade. Anything, anybody. N'importe qui. It will be unhealthy. Ce serait malsain. that your first reaction would be to take up your phone and call the pastor. De, de, que votre première réaction soit de prendre votre téléphone et d'appeler le pasteur. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je vous I'm dis? not saying that you don't have the right to phone the pastor to come and pray for that person. I'm not saying that at all. Je ne dis pas que ce n'est pas permis d'appeler le pasteur pour venir prier pour cette personne, c'est parce que je dis. What I'm saying is that at that very moment, the Holy Spirit can use you Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment précis, le Seigneur peut se servir de toi pour guérir cette personne. C'est ce que je dis. en d'autres mots, cette soif, ce désir, D'être cet instrument au moment où il y a un besoin. et ensuite Dieu probablement, ou peut, peut se servir de vous en plusieurs fois. Dans beaucoup de situations, dans beaucoup d'occasions. C'est pour nous tous. Ne regardez pas cinq personnes dans l'église. They can't Ils peuvent pas être partout. Vous êtes chez vous. Vous êtes à votre bureau. Vous êtes dans une réunion de prière. Anywhere. Peu importe où. Comment serez vous What about the the the Lord wants you to go in in hospital and pray for sick people hospitals? Et que dire si le Seigneur veut que tu ailles dans les hôpitaux prier pour les malades? And and you may discover that you've prayed for of of them them have been healed. Et que tu découvres que tu as prié pour 10 d'entre eux et que 8 ont été guéris. You would never know if you just go with the pastor and the pastor is, is, is praying for the people. Tu ne sauras jamais si tu accompagnes le pasteur que c'est lui qui prie pour les gens. Ah, do you understand what I'm saying? I'm just trying to help you. J'essaie de t'aider. That's all I'm doing. I'm trying to help you that instrument of the Lord. C'est de t'aider à être cet instrument du Seigneur. Then you've got the prophecy. Ensuite, il a le don de prophétie. The gift of prophecy. Le don de prophétie. That also. Qui aussi. Interpreting. L'interprétation. Or expose. Qui expose. God's plan. Le plan de Dieu. Saying things that people need to hear at that very moment. Des choses que les gens ont besoin d'entendre en ce moment précis. Having something from the Lord for the people. Avoir quelque chose du Seigneur pour les gens. Or for a person. Ou pour une personne. Or for a purpose. Ou pour un but. Showing God's plan. Qui révèle le plan de Dieu. Encouraging. Qui encourage. It might be confronting, but it's also encouraging. Il se peut que ça confronte, mais ça encourage en, même, en même temps. Et ça édifie. Exhorting, edifying, encouraging. Ça exhorte, ça édifie, ça encourage. That's the purpose of the gift of prophecy. C'est ça le but du don de prophétie. three things, edifying, Trois encouraging, choses. exhorting. Édifier, encourager, exhorter. Would you be that candidate? Est-ce que tu es ce candidat? Would you be that candidate? Est-ce que tu serais ce Why candidat? Not? Et pourquoi pas? You might, you might not do everything right for the first time. Il se peut que vous ne fassiez pas tout bien pour la première fois. But we are all learning to mais, hear. mais nous apprenons tous à entendre. Learning to hear from the Spirit. Écoute, apprendre à entendre de l'esprit. And stepping out in faith. Et faire un pas dans la foi. I heard, I feel something. Je ressens quelque chose, je crois que j'ai entendu. For Church, pour l'église. For this little group. Pour ce petit groupe. For somebody. Pour quelqu'un. Just say it. Mais dis-le. If it's not right, 100%, si c'est pas 100% juste, it's okay. c'est ok. God can deal with the situation. Dieu peut, peut, peut traiter cette situation. God can repair it. Il peut réparer. As long as you do it, so that everybody else profits from it. Aussi longtemps que votre but c'est que tout le monde puisse profiter. As long as you don't do it for yourself. Que vous ne le fassiez pas pour vous-même. For your pride. Pour votre orgueil pour avoir une gloire, pour, tirer gloire de la chose. Mais pour le peuple de Dieu. Et Dieu peut faire le reste. Vous faites quelque chose de mal, Dieu va réparer. Mais Dieu sait comment traiter cette chose. And it's about Cela nous de concerne. out un pas de foi. You know, I was talking to somebody yesterday. Je parlais à quelqu'un hier. Just a few words. Quelques mots. We were walking together. On marchait ensemble. And uh, this man Cet homme is not a Christian. n'est pas un chrétien. He said to me, Il m'a you know what life is all about? tu sais ce que, la vie, tout ce que la vie, ce que ça représente He said to me, as long as we breathe, Il m'a dit aussi longtemps que tu respires. We are learning. Hmm? We are learning. On apprend. As long as we breathe, aussi longtemps que nous respirons, we are learning. Nous apprenons. Why should we always learn about the things, I mean academic things? Pourquoi est-ce que nous devons seulement apprendre des choses académiques Not a problem. C'est pas un problème. But what about learning to be sensitive to the spirit? Pourquoi pas plutôt apprendre, être à l'école de l'esprit et apprendre à être sensible à l'esprit de Dieu. la vie chrétienne C'est une marche où nous n'arrêtons jamais d'apprendre. Jusqu'à notre dernier jour, nous allons apprendre. As long as we live, we will learn. Aussi longtemps que nous sommes en vie, nous allons apprendre. And we can learn et nous pouvons apprendre. On peut être enseigné par l'esprit. On peut être guidé par l'esprit. Afin que nous puissions tous avoir part dans cette construction merveilleuse. N'importe qui. Le discernement des esprits. Hmm? Le discernement des esprits. You might find yourself in situations where il, il se peut que tu te trouves dans you need to discern what's going on here. où tu dois discerner ce qui se passe. What's going on here? Qu'est-ce qui se passe ici Are you at peace with what's happening? Est-ce que tu es en paix avec ce qui se passe Or discerning evil spirits. Ou discerner des, des esprits méchants. Like the Apostle Paul when we see. Quand Comme l'apôtre Paul, hein, quand il a discerné. The spirit of divination. L'esprit de divination. This woman was possessed by a spirit of divination. Cette femme était possédée par l'esprit de divination. But she was saying good things. Mais elle disait des bonnes choses. About Paul and his team. Au sujet de Paul et de son équipe. He was saying good things. Elle disait des bonnes choses. Every day they were elle les suivait tous les jours. Et à un moment donné, l'apôtre Paul s'est tourné, il s'est adressé à cette femme. Et il a chassé cet esprit de divination. You see, Il a discerné. Sometimes you can Il se peut que vous entendiez des choses qui sont bonnes, mais l'esprit derrière ces choses, is not pas bon. So you've got to discern. Il vous faut discerner. And we are all able. Et nous sommes tous you know why capables. We are all able? Et vous savez pourquoi nous sommes tous capables Because the same spirit that lives in you lives in me lives in all of us. Parce que le même esprit qui vit en vous, It's en moi, c'est le même esprit qui vit en nous tous. The same one. C'est le même. And then we, we finish off by saying that another different kinds of tongues and to another the interpretation of tongues. Et pour terminer, la diversité des langues et à d'autres l'interprétation des langues. Yeah. The gift of tongues. Le don des langues. You know what it's all about. Vous savez de quoi il s'agit. But here we are going to talk about the next 20 minutes and we finish. Pour les prochaines 20 minutes, We're talking about how these things happen and for what purpose they happen and where do they happen. On va parler pourquoi ces, quand ces choses se passent, pourquoi ils se passent, elles se passent et quand elles se passent et où elles se passent. The prophetic gift, le don prophétique, the gift of prophecy, le don de la prophétie, the gift of tongues, le don, the gift langues, of interpretation of le tongues. don des interprétations des langues. These gifts, ces trois dons, apart from any other gift, à part de deux des autres dons that may happen, qui peuvent se manifester. But these ministry, these gifts ces trois dons happen in the church se passent dans l'Église pour l'édification du corps. It can happen also Ça peut aussi in meetings. Dans But une we réunion. going what the Apostle Paul has got to say. Allons entendre ce que l'apôtre Paul a à dire. first of all, Premièrement, we end up verse 11 and it says, But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. Donc, pour terminer, avant de passer à cet autre point, nous allons voir le verset 11 qui dit, Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Now, 1, chap- 1 Corinthians chapter 14. Nous allons passer maintenant à 1 Corinthiens 14. Okay. Verse 1 says, Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Recherchez l'amour, mais aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Verse 3 But he who prophesies speaks edification, exhortation, and comfort to men. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. And he who speaks in a tongue edifies himself. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. You speak in tongue. Tu parles en langue. You are edifying yourself. Tu t'édifies toi-même. You prophesy. Tu prophétises. You edify, encourage, exhort, tu édifies, tu encourages et tu exhortes le corps. Mais alors, myself, si le don des langues est pour m'édifier moi-même, gathering? Comment va-t-on utiliser ce don dans, un rassemblement d'église? Now we read from verse Nous allons lire à partir du verset 20. Chapter 14. Chapitre 14. Brethren, frères. Do not be children in understanding. Ne soyez pas les enfants sous le rapport du jugement. However, par contre, in malice, pour la méchanceté, in wrong things, dans les mauvaises choses, be babies. Soyez des enfants. But in understanding, mais à l'égard du jugement, be mature. Soyez des hommes faits. Now he's talking about understanding. Il parle de la compréhension. Things that you can pick up des choses que vous pouvez saisir and understand as you become mature que vous puissiez comprendre alors que vous devenez un homme fait that from God. que ces choses sont de Dieu. That God que c'est Dieu speaking. qui me parle. God c'est Dieu showing qui me montre. Paul dit, mature sois un homme fait. Sois mûr dans ce domaine. babies Soyez des enfants quand il s'agit de mauvaises choses. Mais dans la compréhension et la connaissance, soyez mûrs et des hommes faits. grown Comme des gens, des gens mûrs. Become ready. Deviens prêt to understand and to feel de, pour comprendre et ressentir the things that come from God. les choses qui viennent de Dieu. And in verse 21 it says, In the law it is written, with men of other tongues and other lips, I will speak to these people, and yet, for all that, they will not hear me. C'est par des hommes dans le verset 21 d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Dieu parle. They Ils ne comprennent pas. Dieu veut nous montrer maintenant. à partir de ce, prochain verset. What happens with the gift avec, le don des langues et le don d'interprétation des langues. Dans l'église. In church, dans l'église, in a home cell, dans une réunion de maison, meeting, dans une réunion de prière, in your home when you pray, whatever, whatever. Peu importe où, on doit prier, là où il y a des gens réunis. Not yourself. Pas pour vous-même. Yourself when you pray in tongues. Vous quand vous priez en langue. The purpose of it. Le but. Is to edify yourself. C'est de vous édifier vous-même. Mais quand on parle du don des langues dans un rassemblement du peuple de Dieu, ce n'est plus pour vous. C'est pour ceux qui entendent. Pas pour vous. L'église n'est pas l'endroit pour que vous vous édifiez en parlant langue. Vous pouvez. Of course you can. Bien sûr, vous There's pouvez. no law to say you are not allowed to. Ce n'est pas une loi qui vous dit que vous n'êtes pas permis. But the apostle Paul will show us Mais l'apôtre Paul nous montrera that if you speak in tongues in the church, que si vous parlez en langue dans l'Église, there must be an interpretation. il faut qu'il y ait une interprétation. Otherwise, people are confused Sinon, les gens sont confus. because they don't know what you are saying. Puis ils comprennent pas ce que vous dites. Now remember that the gift of the Spirit is for the profit of everyone, et not yourself. que les dons de l'esprit c'est pour le bénéfice des autres et pas pour nous. You can also be encouraged. Vous pouvez aussi être encouragé. But it's got, it's, it's got to profit everyone. Mais ça doit profiter à tous. do you understand what I'm saying? Vous comprenez ce que je dis? All right. Now we are in a place where we are gathered. On est dans un endroit où on est réunis. Here we read. Et voilà nous lisons. Therefore, tongues are for a sign, not for those who believe, but to unbelievers. But prophesying is not for unbelievers, but for those who believe. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Therefore, si donc, if the whole church comes together in one place, dans une assemblée de l'Église entière, now at that moment of time, à ce moment précis, Paul talks about a church gathering. Paul parle d'un rassemblement d'Église. How things should uh, happen, comment les choses doivent se passer, how the gift of the Spirit need to be manifested in an assembly of people. Comment est-ce que le don du Saint-Esprit doit être manifesté dans une assemblée de gens? 5, 10, 15, 100, thousands, whatever. 5, 10, 20, 50, 100, 1000 personnes, peu importe. Now he says, Il dit, If the whole church comes together in one place and all speak with tongues. Si dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue. And there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are out of your mind? Et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? They don't understand anything you say. Ils vont rien comprendre de ce que vous dites. This one is talking some things, this one is talking another thing, this one is talking another thing. Chaque... Everybody is talking his own spiritual language. X parle d'une manière, Y parle d'une autre. Chacun parle en langue spirituelle. C'est une... Personne ne comprend rien. And Paul says, Et Paul dit, Isn't it right that this man who comes, an unbeliever, comes in and you would say, These guys are out of their mind. Est-ce que ce serait pas normal qu'un incroyant rentre et dit, mais ces gars, ils sont complètement barges? Hmm? But, mais, if all prophesy, si tous prophétisent. Now you understand that prophecy is in a mother tongue. Vous comprenez qu'un prophétie dans une langue audible qu'on puisse comprendre. Okay. Now in other words, if we're gathering here today, donc autrement, si on se rassemble ici, il y a une prophétie. It's not going to be in Chinese. Ça va pas être en chinois. Or Russian. Ou en russe. Or Portuguese. Ou en portugais. It's either going to be in French or English or Creole. Ça va être soit en français, en anglais ou en créole. Do you understand that? All right. So when we talk about prophecy, Quand on parle de la prophétie, it's not a prophecy in tongues, but it's a prophecy in your mother tongue. ce n'est pas dans une langue, dans la, en langue, mais dans la langue maternelle. It's correct. But if all prophesy and an unbeliever or an uninformed person comes in, is convinced by all, is convicted by all, and thus the secrets of his heart are revealed, and so falling down Mais si tous prophétisent et qu'il rentre en non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Dans une, But if you feel that you want to pray in tongues, si vous ressentez que vous voulez prier en langue, you don't have to shout. Vous n'avez pas besoin de crier. Si vous voulez prier dans l'esprit, vous êtes libre de le faire, mais ce n'est pas nécessaire que tout le monde sache que vous êtes en train de prier dans l'esprit. You can pray in the spirit for yourself. Vous pouvez prier dans l'esprit pour vous-même. Si c'est votre désir. But don't pray in the spirit mais loud. Mais ne priez pas à haute voix dans l'esprit and confuse people that don't understand what the gift of tongue is all about. Et de confondre les gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, qui ne comprennent pas le don des langues. Ce qu'est le don des langues. And it goes on and it says, et continue, il dit, what should happen then? Que faire donc, frère? How is it then, brethren? Whenever you come together, lorsque vous vous assemblez, now here you are. Et voilà. Each of you have the psalm. Les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique Other teaching Une instruction a tongue Une langue a revelation Une révélation an interpretation Une interprétation Let all things be done by edification. Que tout se passe pour l'édification. In other words, and you got something to talk about from the Lord. Si vous avez quelque chose à dire du Seigneur. Do, do, do you have a couple of verses to come and share with the people? You've got the right to do that. Vous avez quelques versets que vous voulez venir partager avec les gens, vous avez le droit de le faire. What did Sister Audrey do this morning? Ce que Sœur Audrey a fait ce matin. She read the Bible. Elle a lu la Bible. And the Lord spoke to her. Et le Seigneur lui a parlé. And she felt that this would be good for you. Et elle a ressenti que ce serait bien pour vous. She didn't read a psalm. Elle n'a pas lu un psaume. She didn't sing something. Elle n'a pas chanté quelque but chose. came with a word to edify you and encourage you. Elle est venue avec une parole pour vous encourager, vous édifier. So in other words, you've got the right to do so. Et vous avez le droit de le faire. You've got the right to edify. You've got the right to come. Vous avez le droit de venir. Bring a psalm, bring a teaching. D'emmener un, un, enseignement. Bring a revelation. Une révélation. A tongue. Une langue. When he says a tongue, and a revelation, it means a tongue and the interpretation of the Une langue tongue. et une interprétation. Because Paul says a little bit further down, he says, if you do not, don't have the interpretation, don't talk. Parce que Paul va dire plus loin, si vous n'avez pas l'interprétation, ne parlez pas en langue. Unless you will feel that this is from God. À moins que vous ressentiez que Dieu vraiment vous met à cœur de, manifester cette langue. Et vous avez la foi dans votre cœur. qu'après avoir parlé dans cette langue, Il y aura quelqu'un ou à vous qui va interpréter. Il y aura l'interprétation. Okay, but just don't have a tongue just like that, just to in the air. Mais ne venez pas là avec, et, et, et donner une langue, manifester une langue juste comme ça, dans l'air. Let all things be done for edification. Que tout soit fait pour l'édification. If speaks in a tongue, let there be two or the most three, each in turn, and let one interpret. Si quelqu'un parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, mais chacun à son tour et que quelqu'un interprète. But if there is no interpreter, let him keep silent in church and let him speak to himself and to God et s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. We've gone through that now. C'est clair? So Si vous voulez parler en langue, Vous, priez pour vous-même, ne priez pas pour les gens. Ne, parlez pas en langue pour les autres. vous saurez pourquoi vous voulez parler en langue. vous a Que ça c'est un message du Seigneur. Then you've got to have faith. Et alors, vous allez en avoir la foi. You speak it. Vous allez, que vous allez parler. And you will have faith that God will give you the interpretation. Que Dieu vous donnera à vous, à quelqu'un d'autre, l'interprétation. Or somebody else. Let two or three prophets speak and let the others judge. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. But if anything is revealed to another who sits by, let the first keep silent. Mais c'est un autre qui est assis à une révélation que le premier se taise. Ce que le Seigneur veut dire, c'est un à la fois. Un à la fois. For you can all prophesy one by one that all may learn and all may be encouraged. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. And the spirits of the prophets are subject to the prophet. Et les esprits des prophètes sont soumis au prophète. Otherwise the one who prophesies au cas contraire celui qui prophétise must be in control of the spirit that draws him to prophesy. Doit être en contrôle de l'esprit qui le, qui le pousse à prophétiser. Do you understand that? Vous comprenez ça? You've got to be in control. Vous devez être en contrôle. Not in your mind and in your flesh. Pas dans votre chair et dans votre intelligence. But you must come to the place where you know. Mais vous devez vous trouver à l'endroit où vous savez. That you need to speak it. Que vous avez besoin de parler. So in other words, you are in control of the things that you say. Des choses que vous allez dire. It's in your heart. C'est dans votre cœur. It's a conviction. C'est une conviction. Otherwise, Paul is saying, you can't just speak what you want. Ou sinon, Paul dit, vous And declares it to be a prophecy. vous pouvez pas dire n'importe quoi et déclarer que c'est une prophétie. You've, the, you've got to be, the spirit of the prophet must be submitted to The prophet. the prophet himself. L'esprit du, du prophète doit être soumis au prophète lui-même That's order. pour avoir l'ordre. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion, ni de désordre, mais de paix. Je vais sauter, no, 34. Je vais sauter 34. And Je vais aller directement au verset 37. If anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the Lord. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que c'est ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. But if anyone is ignorant, let him be ignorant. Mais si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Therefore, to conclude and to close. Pour, con- pour conclure. Brethren, frères, desire earnestly aspirez de tout cœur. To prophesy. De prophétiser. And do not forbid to speak with tongues. Et n'empêchez pas de parler en langue. But let all things be done decently and in order. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Amen. Is that clear? Est-ce que c'est clair? That's how it, that's how things operate. C'est comme ça que les choses se passent dans une assemblée, in a church, dans une église, in a church gathering, dans, une, in dans, a home cell, dans un rassemblement, anywhere, dans une réunion de maison, n'importe où. OK? So you're going to read verse 34, 35, 36 yourself. Vous allez les versets 34, 35, 36 vous-même. OK? But what I'm saying here. Mais ce que je dis ici is that I want to encourage you. Je veux vous encourager. All of you. Vous tous. Become servants of the Lord. Devenez des serviteurs du Seigneur. With a sincere, right desire. Avec un bon désir. That's why every one of us must look c'est pour cela que nous devons chacun d'entre nous regarder à nous-mêmes et de savoir avec quelle attitude nous allons servir le Seigneur. In Avec quelle attitude we want to be used by the on veut que Dieu se serve de nous Ça exclut our own recognition. le fait d'être reconnu ou de chercher à être reconnu. It excludes Ça the desire to be recognized. Ce désir d'être reconnu. It's just a desire Ce n'est qu'un désir pur to be used of God. que Dieu nous utilise. D'être utilisé prophecy, par Dieu. Et la prophétie or a gift of tongue, ou un don de, de langue does not prove ne prouve pas that you are a mature and spiritual le fait que vous prophétisez n'est pas une preuve que vous soyez quelqu'un de mûr et d'être un homme fait et que vous méritez d'avoir un ministère. Vous comprenez ça? Because we've got to make the difference between the gifts of the different ministries that Jesus gave. Parce qu'il nous faut faire une différence entre les dons des différents ministères que Jésus a donnés apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. L'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le pasteur et l'enseignant. And the gift of the Spirit. Et le don de l'esprit. Conclusion. Conclusion. It's all work together. Tout travaille ensemble. They all work together. Ils travaillent tous ensemble. The fivefold ministry. Les cinq ministères. The gift of the Holy Spirit. Les dons du Saint-Esprit. Whatever. Tout. It's all work together. Travaillent ensemble. But let me say, Mais laissez-moi vous dire, you can become vous pouvez devenir a gift to the body, un don pour le corps, a servant of the Lord. un serviteur du Seigneur. Desire it. Aspire, désirez à cela. Earnestly. Aspirez à cela. Seek for it. Cherchez cela. Open your heart. Ouvrez vos cœurs. Be ready. Soyez prêts vous serez étonné que le Seigneur mette des pensées, things for des choses pour que vous ressentiez, que vous voyez. Quelle bénédiction d'être utilisé du Seigneur. C'est une étape, one step une étape And let me tell you, Laissez-moi vous dire, don't worry about those who will judge you. ne vous inquiétez pas de ceux qui vous jugeront. Because there will always be some people Il y aura toujours des gens that will judge. qui vont juger And have no understanding et qui n'ont aucune compréhension that God is at work que Dieu est à l'œuvre and God has started a work et que Dieu a commencé une œuvre, dans nos cœurs et qu'il va l'achever. Si quelqu'un parle de ce que vous avez dit, laissez-le parler. Mais restez assurés que si vous avez un bon désir dans votre cœur, Dieu est, heureux à votre sujet. Vous avez passé à côté Ce n'est pas grave. Be open Soyez ouverts pour la correction. C'est tout. On apprend. Nous sommes tous en train d'apprendre. Okay? It's Ce sera pas 100% juste la première fois nous devenons sensibles À l'Esprit le plus que nous le servons, Le plus que nous sommes ouverts à lui. Et que le Seigneur nous encourage de devenir un serviteur, pas seul, mais dans le corps. Tout ce qui est seul va s'écraser. But if we work together, Mais si on travaille ensemble, we will become a part, on devra, on a partner with Christ une, partie in the building et des of His church. dans la construction de cette Église. Amen. Amen. Just stand up. We're ah, going to pray. Mettez-vous debout. Nous allons prier. We thank the Lord. Nous remercions le Seigneur. I think God wants to challenge us. Je pense que le Seigneur veut nous, vraiment nous défier. Je crois que Dieu veut nous défier. Est-ce que vous ressentez cela? Est-ce que vous ressentez que vous serez un spectateur toute votre vie? Or do you feel that you want and desire Ou est-ce que to be vous an instrument of the Holy Spirit? Et vous voulez être un, instrument du Saint-Esprit. Premièrement, croyez que le Saint-Esprit peut vous parler. Croyez-le. Il veut vous parler. il peut vous parler. Et il va vous parler. As Aussi longtemps que vous aspirez pour lui, que, vous le cherchiez. What a blessing quelle bénédiction. To speak words of edification, parler des paroles d'édification, d'exhortation, d'encouragement to the body of Christ, to our brothers and sisters. À nos frères et à nos sœurs. Words of criticism and judgment des paroles de critique et de jugement will never bring you anywhere. ne vous emmèneront nulle part. We are called On est appelés to encourage, à encourager, to edify, à édifier and to exhort. et d'exhorter. That's the purpose. C'est le but. Is it a challenge to you? Est-ce que c'est un, challenge pour vous? Or you just want to just carry on? Ou ça, vous voulez juste continuer? Hein? Let's pray together. On prie ensemble. Who is ready? Qui est prêt? To come before the Lord. Pour se tenir devant le Seigneur. Lord, et de dire Seigneur, I want to hear from your spirit. je veux entendre de ton esprit. Sincerely. Je veux sincèrement in your house, in your home, dans votre maison, anywhere. peu importe où. You feel the Lord speaking to you, de ressentir l'esprit de Dieu vous parler directement. Let's lift up our hands, all of us who Levons desire that. Ceux qui désirons. All of us who desire to be used of the Holy Spirit. Être utilisés de Dieu, levons notre main. All of us. We are before God Almighty. devant le Seigneur Tout-Puissant. Father, your word is the truth. Ta parole est vraie, Seigneur. Your word brings life. Ta parole porte la vie. Your word searches our hearts. Ta parole cherche nos cœurs. Father, Père, we pray that the Holy Spirit nous prions que le Saint-Esprit will continue to speak to everyone va continuer here. à nous parler à chacun d'entre nous ici. You have brought a challenge to our lives. Tu as un défi à nos vies. We know that we cannot remain the same. Nous savons que nous ne pouvons pas rester les mêmes. We refuse that attitude Nous refusons cette attitude of leaning on others. de se reposer sur d'autres. But Lord, we come before you Mais Seigneur, nous venons devant toi with a sincere heart, avec un cœur sincère, desiring to be a co co-worker with you. d'être un couvrier avec toi. We give ourselves unto you Nous nous donnons à toi to seek pour voir earnestly the gifts of the Spirit. les dons du Saint-Esprit. And may you use everyone et que tu puisses utiliser chacun d'entre nous. In a small way, d'une petite façon, in a greater way, d'une grande façon, whatever you desire. Peu importe ce que tu désires. But Father, Père, we stand before your throne today as devant your ton trône children. En tant que tes enfants. We don't want to miss anything. On ne veut rien rater. We want to become blessings for the body of Christ. pour le corps de Christ. We want to speak on your behalf. Nous voulons parler de ta part. We want to act on your behalf. veut agir de ta part. We know the Nous nine gifts of the Spirit. Les neuf dons de l'esprit. We open our hearts. Nous ouvrons nos cœurs. May we be instruments. Que nous soyons instruments so that the gifts of the Spirit afin que les dons du Saint-Esprit soient be manifestés à travers nos vies. Lord, Seigneur, our hearts nos cœurs are humble this morning. sont humiliés ce matin. We humble ourselves. Nous nous humilions ce matin. And we pray. Et nous prions. Speak. Parle. As we seek you, alors que nous te cherchons, as we desire earnestly, alors que nous désirons sincèrement, parle. Make Fais-nous ressentir les choses que tu veux nous dire. Ou, où tu veux nous envoyer. Ou ce que tu veux que nous fassions. Father, Nous te remercions, Père. Thanks for the challenge. Te remercions pour le défi. Et alors que nous quittons ce lieu, Father, je prie that you will continually que tu continueras to confront us, de nous confronter, challenge us de nous challenger in this area of our lives. dans ce domaine de notre vie. Father, we expect Nous nous attendons many blessings, beaucoup de bénédictions, many encouragements beaucoup in homes, in prayer meetings, dans les, in our families, familles, in church, dans everywhere. peu importe où. As your people, que ton peuple will be given the opportunity soit donné l'occasion from the Spirit de l'Esprit to speak on your behalf. de parler de ta part. Father, we thank you. Nous te remercions, Seigneur. Touch our lives this morning. Touche nos vies ce matin. Let things become new. Que ça devienne nouveau. Let this challenge does not stop there. Que ce défi ne s'arrête pas But là. That each day, mais que chaque jour, as we come closer to you, alors qu'on devient proche reveal de toi, the things of the Spirit to us. Tu nous révèles les choses de l'esprit. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. It's not for our benefit. Ce n'est pas pour notre bénéfice. But we understand. Mais nous comprenons. That we have got nothing to gain. Que nous n'avons rien à gagner. But it's for the body of Christ to Mais c'est pour le corps de Christ pour être édifié. May the Lord be glorified. Mais que le Seigneur soit glorifié. May your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. Thank you, Lord. Merci Seigneur. We bless you. Nous te bénissons. We encourage you. Nous t'encourageons. We nous encourage sommes, ourselves. Nous t'encourageons, Seigneur. Oh yes, Lord. Nous We sommes, are encouraged. Nous sommes encouragés, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Touch them, everyone. Touche-les, Seigneur. Touch us, every one of us. Touche chacun d'entre nous, Seigneur. Every one of us. Chacun d'entre nous, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. There's so much to do. Il y a tellement à faire. So much to do. tellement à faire. And you've given us Et tu nous as donné these gifts ces dons so that we may work for you. afin que nous puissions travailler pour toi. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. This message is brought to you by Church Team Ministries International from Mauritius. We preach Jesus Christ and Him crucified. Thank you for tuning into this broadcast today. If you wish to contact us, go to our website, www.ctmiworld.com. May the Lord truly bless you. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse.